Uzmite dakle srednji put, nalikujte savršenstvu i budite dobro volje. www.altak.com Sova put vjernika. Amin. Soba namenjena svima onima koji su u potrazi za onim čega nema na svakom koraku اسمع مقالي واقتسم portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo. اسمع مقالي واقتسم أحزاني za koje kaže mnogo toga, a najmanje istinu. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. الله حقا قد جفوت ديارنا كالصقر يسمو عالي الطيران يا أيها Gostovanje uživo. Širok izbor audio predavanja daija sa naše govorno područje, kao i upoznavalaca problematike s kojom se naš umne danas ustaće. على أكرم الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Draga braćo i poštovane sestre, da vam se na početku izvinimo zbog ovog malog zakašnjenja, možda je bila greška kod nas, jer razlika je u toj vremenskoj zoni, šejh je rekao da će biti ovdje kod nas u 20.45, jel da? ali mi smo zaboravili da ima sahat vremena razlike između njega i nas. Što se vremenske zone tiče, jel da? A ne što se tiče menheđa, da nas neko ne upeca ko prošlog puta kad smo rekli pao šejh i eto, napravili ljudi legendu <laughs> od te izjave Allah šejh je večeras ponovo sa nama znači tu je i Ebu Usame tu nam je šejh Bilibani znači ja i šejh Bilibani ćemo večeras inša Allahu ta'ala prevoditi šejha pa da vam ne oduzimamo vrijeme inša Allahu ta'ala mi bih počeli, mi bih počeli inša Allahu ta'ala prije nego počnemo ja sam potražio od braće da pitanja prosjede na moj nik, jel da? međutim nešto nije u redu, niko nije uspio da me dobije i tako dalje i tako dalje. Ako ima neko pitanja, neka pošalje operatorima pa će nam oni to proslediti ili meni ili ko će ih bili banije, nije nikakav problem, inša Allahu ta'ala. Ja ću sada da dam e, samo prije nego počnemo, jel da od Edeba je, evo i šeh Bilibani me ovdje podsjeća da te Allah nagradi šeh, da damo barem jedno dvije, tri minute inša Allahu Teala mikrofon šejhu, pošto je on htio da se poselam i sa vama prije nego što krenemo sa programom inša Allah.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 alaihi wa sallam izrazio svoje pozitivno raspoloženje zbog ponovne posjete našoj sobi i rekao je da je već navikao na nas, navikao je da se druži sa nama i u želji da nastavimo i on sa nama, a i mi sa njime, inša Allahu Teala, da održavamo, da održavamo bratske odnose koji su omogućeni samo onom iskonskom, imanskom vezom, šehadetom, la ilaha ilallah, jer da nije bilo šehadeta, da nije bilo akide, mi ne bi uspjeli uspostaviti ovaj tip e, komunikacije. Tvadal تفضل il kerim. Lakin, hunake mas'ala, قبل an أتكلم anha, uvad an ušir ila amrejim. أشكر إخواني على هذه القهوة التي قدموها لي هذه هذه قهوة هذه قهوة أهلا وسهلا. هذه نحن حسب شيخنا جزاك الله خير أضحكتنا أضحك الله سنك يا شيخنا الفاضل <laughs> بارك الله فيك šejh se zahvaljuje braći koji su mu e, ponudili kafu i shvatio je da je to kafa dobrodošlice i kaže dobro je što ste mi ponudili kahu e, upravo sada na početku jer to razumijem kao kahu dobrodošlice Ako mi ponudite kahu nakon 15 minuta ili pola sahata, shvatit ću to da sam suvišan i da moram napustiti sobu. Znači, že ih je htio malo da se našali ovde sa nama. Allah vas nagradio svakim dobrom. Alhamdulillah, jazakum Allah khair. الأمر الثاني الذي أود أن أن أشير إليه تعلمون أن لكم أخا كريما أبو إسرائيل هو الآن يعني راقد في المستشفى في حالة حرجة و يعني لكن الحمد لله Tek nam prenosi stanje jednog brata operatora iz njegove sobe. Znači vi koji ste bili prisutni u šejhovoj sobi, možda ste zapazili nik operatora po imenu Ebu Israil. Ebu Israil. Šejh kaže da je taj brat teško bolestan. Znači u sobi je u, odjelj, nalazi se u medicinskom odjeljenju za izolaciju e, u veoma je teškom i komplikovanom stanju nešto se danas malo poboljšalo njegovo stanje prenosi nam selam ovog brata Ebu Israila i šejih traži od nas da brata Ebu Israila ne zaboravimo u svojoj dovi i da dovimo gospodaru subhanahu wa ta'ala da ga povrati njegovoj porodici a i E, sobi u kojoj je sa šejhom da nam se inša Allahu ta'ala vrati živo i zdravo očišćen od grijeha inša Allahu ta'ala آه، ها ها هم الإخوان شيخنا الفاضل يؤمنون على دعائك شيخنا الفاضل بارك الله فيك فأنت إن شاء الله تعالى تنبهنا متى نبدأ إن شاء الله تعالى بالبرنامج شيخنا الفاضل إن تيسر لك أن نبدأ مباشرة فتأتينا الإشارة ونبدأ والآن أدى لاقت لك فأنت تقرر جزاك الله خير تفضل شيخنا الحمد لله الحمد لله جزاكم الله خير <coughs> جزاكم الله خير بارك الله فيكم نسأل الله عز وجل أن يتقبل الدعاء منا ومنكم <clears throat> آه، هناك معنى أود أن أشير إليه قبل أن أن نتلقى الأسئلة من الأحبة Evo, šejh je samo htio da naglasi da je danas nekakvo mjerilo vrijednosti kod ljudi e, materializam. E, kod nekih ljudi mjerilo vrijednosti je njihovo e, E, njihovo njihov ponos je da sa njihovim porijeklom kod drugih je e, kod drugih je je da e, nemojte me buniti s ovim čajevima Allah vas nagradio znači malo mi hvali da se ja nasmijem a šejh je ovde među nama Allah vas nagradio džezakom khairan Znači šejh kaže da je kod nekih ljudi mjerilo nacionalizam, kod nekih ljudi je mjerilo dunjalučko materijalno dobro. Evo sada, tfadal šejhi, tefadal šejhi, barekallahu fik. Alhamdulillah. باستثناء باستثناء الإسلام جعل التفاضل فيما بين الناس على أساس العقيدة والتوحيد والتقوى وليس على أي أساس آخر ولا على أي أساس أرضي فالتفاضل بين الناس على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ولغاتهم وأماكنهم يكون بالتقوى والعمل الصالح إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذا هو المقياس الأكرم شيخ يمالو malo ركو rekao jel da, da da, da su mjerila vrijednosti kod ljudi danas različita. Kako rekao smo malo prije, neko se poziva na porijeklo, neko na nacionalizam, za nekoga je mjerilo vrijednosti dunjalučko materijalno dobro. Međutim, kaže što se islama tiče, kaže toga u islamu nema. U islamu je, kaže, jedino i jedinstveno mjerilo vrijednosti i bogobojaznost pred uzvišenim gospodarom subhanahu wa ta'ala. Znači nije bolji Arap od ne Arapa i, i, ili obratno, jel da, ili bijeli od crnog, već je mjerilo vrijednosti u islamu, i nekrama kumindallahi od kakum, kod Allaha je najbolji od vas, jel da, onaj koji ga se najviše boji. A šejh kaže da je ekrem, to jest e, najplemenitiji u bukvalnom prevodu, znači onaj koji se Allaha subhanahu wa ta'ala boji, znači to je bogobojazni čovjek, i to onaj koji uvijek žuri za činjenjem dobrih dijela, ili aslah, ili aslah, što bi u prevodu značilo, to je onaj koji žuri da popravlja stanje među ljudima. Popravi svoje stanje i žuri da popravi šta? Žuri da popravi stanje među ljudima. Znači, to je mjerilo vrijednosti kod uzvišenog gospodara Subhanahu wa ta'ala. To je šta? Da smo svi pred njim e, jednaki, ali da šta? Da čovjeka pred gospodarom Subhanahu wa ta'ala na ljestvici, na ljestvici e, hajra, stavlja samo njegova žurba za činjenjem dobrih djela. Žurba za činjenjem dobrih djela. Tefadal, šehan al-Fadil. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فضل لعربي على أعجمي ولا أعجمي على عربي ولا أبيض على أسود ولا أسود على أبيض إلا بالتقوى إلا بالتقوى فالميزان التفاضل يكون على أساس التقوى وليس على أي ميزان وأساس واعتبار آخر آه، الشيخ je ovdje citirao hadis صلى الله عليه وسلم hadis je sahih, vjerodostojan je hadis od poslanika Ali Sram, da je, on je, da je on rekao da nema prednosti Arapi nad nearapom, jel da, niti bijelac e, nad e, crncem, već e, je prednost kod gospodara Subhanu wa ta'ala, to je smjerilo vrijednosti, samo, samo bogobojaznost, samo bogobojaznost i ništa drugo, i ništa drugo osim bogobojaznosti. Znači, to je šejh htio istaći, to je šejh htio istaći ovim hadithom, a sad ćemo vidjeti kako će on rezimirati ovo što je rekao. Tvadal šehan al-Fadil Barak al-Afik. Kedalik, kala النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس إن أولى الناس إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث ما كانوا أيا كانوا أيا كانت لغتهم جنسهم لونهم مكان وأينما كانوا في أي بقعة من بقاع الأرض كانوا أولى الناس بي المتقون أولى الناس بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم المتقون وليس العربي ولا الفارسي ولا فلان وعلان المتقون ولو كان هذا المتقي هو صيني ولو كان إفريقي ولو كان في أقصى البلاد فالنسب فالنسب الذي يوصلك بمحمد صلى الله عليه وسلم هو التقوى هذا هو النسب نسب الحبيب صلى الله عليه وسلم هو التقوى والعمل الصالح وليس أي نسب آخر إن أردت أن تنتسب للنبي صلى الله عليه وسلم عليك أن تنتسب إلى التقوى وأن تصل إليه عن طريق التقوى أعيد وأكرر الحديث أولى الناس بي هكذا يقول الحبيب أولى الناس بي المتقون من كانوا ما كانوا Znači, šejh je ovdje citirao hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam u kome stoji Inna eula nasi bi al muttequn Men kanu wa hajthu kanu Znači, zaista su meni najpriječiji ljudi, oni koji se boja Allaha. Kogod bili i gdje god bili. Ponavljamo hadith. Zaista su meni najpriječiji ljudi, oni koji se boja Allaha, ma gdje god bili i kogod bili. Tako da šejh ovdje napominje da onaj koji želi da sebe pripiše poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, sallam, treba se poistovjetiti sa njim i treba činiti dobro djelo ako želi da se poistovjeti ako želi da bude od bogobojaznih ako želi da bude od onih koji su najpriječiji poslaniku sallallahu alaihi wasallam nije važno da li je čovjek crnac ili je kinez ili je ovaj ili je onaj znači poslanik sallallahu alaihi wasallam e, ne razgraničava e, geografski između ljudi već kaže da su njemu najpreći oni koji se boje gospodara subhanahu wa ta'ala ako želiš da budeš od onih koji su najpreći poslaniku sallallahu alaihi wasallam budi od bogobojaznih gdje god bio i kogod bio تفضل شيخنا الفاضل هذا معنى عظيم ممكن أن نتكلم عنه بتوسع أكثر لكن أكتفي بهذا القدر وأدع يعني آه، الفرصة لإخواننا من عنده أسئلة آه، نطلقها منهم المسائل لأنني لا أحب أن يعني أحتكر الوقت في اتجاه معين فهذا لقاء مفتوح مع الأحبة هنا في هذه الغرفة فلكي أسمع منهم ويسمعوا مني فأنا إن شاء الله الآن أتلقى منكم الأسئلة إن, إن وجدت وجزاكم الله خيرا تفضل يا خالد تفضل Taj, znači šejh je sa ovim, šejh je sa ovim inša Allahu završio svoje kratko izlaganje i vjerujemo da ovo što smo čuli od njega je e, skoro svima nama poznato, ali drugo je to, drugoč, drugačije kada se to čuje iz e, ustiju učenjaka, je tako? Drugačije kada se to čuje iz e, ustiju učenjaka, drugačije kada mi to govorimo, a ovo što je šejh e, istakao je samo je samo rezultat e, doživljaja da čovjek što više stari, dragi i poštovani moji i što više sazreva sve više i više razumije i što mu je smrt bliža sve više i više razumije i shvata da osim islama drugog izlaza na ovom svijetu nema taj psa ćemo krenuti inša Allahu ta'ala sa pitanjima. Allah vas nagradio. Znači, prvo pitanje za večeras jeste e, da nam šejh pojasni razliku ehlul kitabija prije i danas. Da li se za ove ljude danas može kazati da su ehlul kitabije? Znači, to je prvo pitanje. Šejhan al-Fadil. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. نعم أهل الكتاب هم المعني منهم اليهود والنصارى اليهود والنصارى هم هؤلاء هم أهل الكتاب الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة اليهود والنصارى فهؤلاء هم أهل الكتاب لكن ما يميز آه، آه، كثير لا نعمم نحن هنا كثير من اليهود والنصارى في هذا الزمان أنهم يغلب عليهم يعني الارتداد عن اليهودية والنصرانية يعني يميلون للإلحاد آه، للادينية هؤلاء لا يمكن أن ندرجهم في تحت خانة أهل الكتاب يعني آه، هناك من النصارى جزاك الله خيرا شيخ لا يتدين بالنصوص أول شيء كاجد آه، أهل الكتاب دسو أهل الكتاب spomenuti u Kur'anu upravo ahlul kitab, to jest jevreji kršćani. Znači kad se kaže Ehlul Kitab misli se na jevreje i kršćane i oni su Ehlul Kitab u Kur'anu spomenuti to su oni jučer, to su oni isti danas kada govorimo o terminu Ehlul Kitab međutim šejh ovdje napominje kako su ovi današnji jevreji i kršćani e, na ovaj ili onaj način da su se na ovaj ili onaj način udaljili od e, osnova ili od temeljnih načela njihove e, iskonske vjere e, zbog koje su i zaslužili taj termin Ehlul Kitab pa danas većina njih većina njih što se njihove vjere tiče smatraju se smatraju se renegadima ili e, odmjetnicima zbog njihovog odmjetništva zbog njihovog odmjetništva ili zbog njihovog jasno vidljivog odstupanja od temeljnih načela njihove vjere. E, ima ih e, među njima koji vjeruju u teoriju darvinizma, jel da, i ne žele imati ništa sa njihovom vjerom, iako se na naimenice, jel da, pripisuju e, kitabijama. E, također e, o, šejh je dao primjer i, sam, i da i među muslimanima postoji takav fenomen ima čovjek koji se zove Muhammed ili čovjek koji se zove Ibrahim jel da ali ovaj vjeruje u komunizam ovaj vjeruje u sekularizam i tako dalje e, a od islama kod sebe nema ništa a od islama kod sebe nema ništa kaže to je slučaj u većini Znači, u globali to je slučaj prije svega sa današnjim kitabijama. To je slučaj sa današnjim kitabijama. Inače, on je već dva puta e, napomenuo da ehlul kitab koji su spomenuti znači, u Kur'anu, to su oni isti od jučer e, i danas ukoliko se oni pridržavaju svojih or, e, originalnih temeljnih načela njihove, njihove vjere. Ako je to bilo pitanje i dati je takav odgovor ukoliko e, nije to bilo pitanje i ukoliko nije to taj odgovor, znači molimo brata ili sestru koji su postavili to pitanje, da nam pojasne malo više ovo pitanje, da bi i mi šejhu mogli da pojasnimo, inša Allahu Teala, da pojasnimo to pitanje. E, šejhan Al-Fadil, e, su Atani, e, اولا اقراه بالبوسنويه وبعد ذلك اترجمه لك بالعربيه ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته jedna sestra i brat su nas zamolili da postavimo ovo pitanje sestra je stara znači toliko i toliko godina rodila je toliko djece ali je Allah dvoje djece sebi uzeo Sestra je sada zla, slabog zdravstvenog stanja, tako da joj doktori ne preporučuju trudnoću. Zato je kao zaštitu uzela obruč koji joj je poremetio i zaustavio mjesečni ciklus. Sigurna je da se ciklus dešava jer ga osjeća po drugim znacima hajza, ali joj se nekada po par mjeseci ništa od krvi ne pokaže, a nekada joj se pak nešto malo krvi pokaže.'' Da li je ispravno to što je ona klanjala i postila sve te dane, osim kada je se krv pokazivala, zanima nas kako da ona postupa, kakav je njen propis, jazakumullah hajra. الحمد لله <clears throat> الحمد لله يعني هنا هنا في مسألتين هنا هذه المسألة فيها آه، مسألتين آه، المسألة الأولى هل يجوز لها أن تفعل ذلك أي أن تضع هذا اللولب أم لا هذه المسألة الأولى والمسألة الثانية كيف تتعامل مع هذا الدم الذي ظهر لها كاže, da se ovo pitanje može razdvojiti na, na dva podpitanja na dva podpitanja. Znači, prvo pitanje glasi da li je uopšte ženi dozvoljena ta spirala, je li tako? da li je ženi uopšte dozvoljena spirala. Šejih kaže, ukoliko zdravlje žene nije dovedeno u pitanje i ukoliko ne postoji, ne postoji detaljna e, medicinska dijagnoza e, detaljna medicinska dijagnoza koja nam stvarno ne može dati e, jasno doznanja da je zdravlje te žene u pitanju kaže da u tom slučaju, to je njegov stav, u tom slučaju nije dozvoljeno staviti stavljanje spirale. Nije dozvoljeno stavljanje spirale. Međutim, e, on naglašava, ukoliko je, ukoliko postoji, znači potvrženi i vjerodostojni medicinski izvještaj, to je ta medicinska dijagnoza, da, e, ponovna trudnoća, da ponovna trudnoća može dovesti u pitanje ne samo zdravlje već i život e, žene onda tu važi jedno pravilo jedno pravilo a to je da život živog čovjeka ima prednosti nad nerođenim ima prednosti nad nerođenim بعد أن تجيب وتترجم الشطر الأول من السؤال جزاك الله خير الحمد لله الحمد لله آه، جزاك الله خير يا أبو أسامة بارك الله فيك جزاك الله خير بارك الله فيك فيما يتعلق آه، بالشطر الثاني من سؤالها لأن نحن أجبنا عن الشطر الأول الشطر الثاني الشطر الثاني هذا اللولب لا يؤثر على الدورة يعني إن كانت من ذوات الحيض فالحيض يستمر الحيض يستمر هذه المرأة التي سألت كان عمرها 45 سنة وإلى آخره فوضعها للولب لا يؤثر على قضية الدورة فالدورة تستمر فهي أدرى بنفسها فإذا كانت آه، تصوم في أيام الدورة وهي أدرى بنفسها وللدورة علاماتها حينئذ صيامها هذا غير صحيح عليها أن تقضي هذه الأيام أما الصلاة فهي جاهلة لا تعرف إن صلت Spirala ne utiče وهي na حائض spirala ne utiče na, na, na مشكلة hajz. عليها I فإن žena شاء الله zna لا تؤاخذ. period svoga hajza. Zna kada nastupa hajz i osjeća dakle to po sebi. Stoga kada nastupi taj dio, taj period hajza, onda dakle ne smije postiti. i ako je postila te dane dakle u, dok je dok je bila u hajzu kada je osjećala dakle, da kada krv u toku hajza nakon što je stavila spiralu dužna je da napusti te dane dužna je da napusti te da napusti te dane što se tiče dakle namaza to ne mora dakle da, da, da, da, da naklanja dakle namaze koje je ta, klanjala u takvom stanju nije dužno da ponovo dakle naklanjava jer inače žena koja je dakle u hajzu kao što vam je poznato ne naklanjava propuštene namaze ali što se tiče posta ukoliko nije postila pardon ukoliko dakle nije postila onda je dužna da napusti te dane na šejh je dakle na kraju samo napomenuo da jedne ili dvije kapi krvi ne znači da je nastupilo vrijeme hajza i da svaka žena zna svoj period i da svaka žena zna svoj period period hajza i stoga kad joj dođe hajz ona je u takvom stanju dakle ima spiralu onda neka prekine tada e, sa postom ukoliko posti neka prekine sa obavljanjem nam, namaza normalno propuštene dane ukoliko se radi o Ramazanu dužna je da i napostim a što se tiče dakle namaza normalno neće naklanjati jer žena koja je u hajzu ne naklanjava propuštene, ne naklanjava nepropuštene namaze. To je dakle što se tiče ove, ove mesele. أقول نعم هذه آه، الفيز التي يمنحها المسافر أيا كان هذا المسافر كان من غير المسلمين إلى بلاد المسلمين أو كان مسلما يريد السفر إلى بلادهم فهذه الفيزة هي بمثابة عهد أمان هي بمثابة عهد أمان وهذا الأمان يعني هو أمان لفظي وعرفي في آن المعنى بمعنى أن الناس كل الناس كلهم Barakallahu fiku. Braćo, nadam se da me čujete. Pitanje je bilo vezano za današnju vizu. Da li su ove današnje vize, kada čovjek uzima vizu i ulazi dakle u drugi ovaj e, zemlje, strane zemlje, da li se to smatra ugovorom, dakle sigurnosnim tako reći ugovorom, koji je čovjek dužan da ispoštuje ili pak ne, iako se dakle smatra tim ovaj, ta viza e, sigurnosnim ugovorom, da li ona prekršena time što nevjerničke zemlje, dakle ta zemlja u kojoj čovjek putuje, šale svoje trupe u muslimanske zemlje u borbi protiv muslimana. Odgovor je glasio, najprije prvi dio odgovora, a to je da se ove današnje vize koje se daju bez obzira da li se radilo o tome da musliman putuje u nevjerničku zemlju ili pak nevjernik putuje u neku od muslimanskih zemana, da se oni smatraju ahdu eman, tako reći taj sigurnosni ugovor. One su dakle, ja se samo na kratko nadovezujem da bi pojasnio braći, one su poput dakle, onoga što je bilo u ranijem kod muslimana kada se dakle nevjernicima davao ugovor nevjerniku i ulazu u muslimansku zemlju daje mu se dakle ugovor da će biti siguran po pitanju njegova života i metka i tako dalje dok dakle dok god ne prekrši taj, ne prekrši taj ugovor tako dakle da kaže šeg da se ova viza danas koja se daje smatra tim ugovorom sigurnosnim ugovorom i kada je pitanje dakle lafvan i dakle e, riječima a i u običaju i dakle i u riječima i u običaju, jer dakle i sama ta viza koja se daje, u njoj stoji da osoba koja ulazi, da joj je dakle obezbjeđena sigurnost, da ne smije da, da, da krši nered, u smislu da pravi dakle nered i da izaziva nered i tome slično u zemlji u kojoj dakle, u koju u koju ide. Tako da ono što je u običaju jednog naroda, u običaju dakle jednog naroda, eman, ono što se smatra dakle sigurnošću, to je isto tako važi i u šerijatu, osim ako u šerijatu nemamo nešto što je oprešno tom što toj stvari koja je poznata urfu. Dakle ono što je urfu, ono što je urfu, ono što je urfu jednog naroda, poznato kao običaj jednog naroda, poznato kao eman, kao da dakle sigurnost, to se smatra i u šerijatu, osim dakle ako nemamo u šerijatu nešto što se suprotstavlja tome. A dakle, da, sad ide dakle, dragi brate, prostali dio pitanja, jer šejh još uvijek nije odgovorio na, e, nije završio svoj odgovor. Nam, šejh Al-Basir, tefadar. هذا هذا لا يعني أن دولته إذا كانت تحارب يعني مثلا ممكن أن يأتي إنسان من دولة محاربة لنقل يعني أمريكي أو أي دولة أخرى آه، محاربة للمسلمين يأتي كشخص بفيزا معتبرة فالمجتمع الذي يزوره يأتي للبوسنة يأتي لمصر يأتي للسعودية آه، يأتي لأي دولة فالناس يرحبون به ويؤهلون به هذا عهد وأمان خاص به كشخص لكن جيش دولته لو غزا وأتى غازيا له حكم المحارب لو حكم المحارب فلا هو يتحمل تبعات آه، جيش دولته ولا جيش دولته الذي غزا بلاد المسلمين تجرى عليه حكم الأمان الذي جرى على هذا الفرد أو على هذه المجموعة التي أتت بأمان استثنائي خاص بها والأمان يعطى لمن؟ يعطى للمحارب فهذا دخل بأمان استثنائي خاص به لا يلزم منه تأمين آه، جيش دولته الذي غزا بلاد المسلمين فجيش دولته وجيش محارب وبالتالي يعامل معاملة أهل الحرب لكن هذا الشخص بعينه مستثنى هذا الزائر مستثنى لأنه دخل في أمان استثنائي خاص به فهذا له حكم وجيش دولته والمحارب من قومه له حكم آخر له حكم آخر وهذا كان يحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن كان يؤمن البعض ويحارب البعض يأتي فلان في أمان استثنائي فيؤمنه ثم يكون في يعني قومه وهم في حرب هذا حصل ونحن ممكن أن نأتي على أدلة إن شئتم ونبحث المسألة باستفاضة أكثر إن شئتم نعم تفضل e, Dakle, imamo nakon toga e, drugu situaciju, a to je da pojedinci od naroda od države koja ratuje dakle protiv muslimana. Konkretno ih navodi primjer, ako bi došao na primjer neko od Amerikana bilo, bilo koju drugu zemlju. Ako bi neko od njih, dakle od pojedinaca ili određena skupina došli kao dakle musafiri u određenu muslimansku, u određenu muslimansku državu. Onda dakle za njih važi taj ahdu eman. Važi dakle ta viza i oni e, njima dakle nije dozvoljeno nije, nije se prema njima dozvoljeno odnositi kao prema onima koji se bore ali dakle ovo je propis istitna i ovo je dakle izuzetak i ne može se ovaj propis za ovog čovjeka, jednog čovjeka ili dakle jednu skupinu ljudi koje dolazi u neku muslimansku zemlju ne može se ovaj propis isto tako odnositi i na njihovu vojsku koja se dakle bori protiv koja se bori protiv muslimana ne može se propis taj pojedinca niti dakle može da se taj propis pojedinca odnosi na E, vojsku na ovu drugu skupinu koja se bori protiv muslimana niti se kaže s druge strane može odnositi propis te vojske koja se bori na propis ovog pojedinca stoga ako pojedinac dođe dakle sa tom vizom u muslimansku zemlju onda se to smatra ahdu emanom to se smatra tim sigurnosnim odgo, o, ugovorom i nije mu dakle dozvo, nije dozvoljeno nositi njemu nikakav ezijet normalno osim ako ne prekrši taj ugovor koji mu je, koji mu je dat. I ovako, ovak, ovakvi slučajevi su dešavali i za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme davao a, ahd, a, ahdu ili taj sigurnosni ogovor određenoj skupini ili određenim pojedincima od naroda koje protiv kojeg se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme borio. To je dakle, ali ovo dakle propis elistitna i, i ne može se jedno odnositi propis dakle ovog pojedinca odnositi na skupinu, to je da se i njemu da smo hariba oni koji se bore protiv dakle muslimana, niti se pak može propis te vojske, propis tog pojedinca dakle odnositi na vojsku u smislu da se i vojska smatra od oni koji su dakle, koji imaju ugovor emana, ugovor sigurnosti već dakle svak ima svoj svak ima svoj propis a e, dakle, mesela kaže ih možemo i detaljnije ukoliko dakle ima potrebe za tim i da se detaljnije spomenu ove stvari da se detaljnije govori o njima i o e, primjerima e, iz života poslanika sallallahu alaihi wasallam o tome da je poslanik davao dakle određenim pojedincima ahdu aman ugo, taj ugovor dakle sigurnosti a u cilini to je bio taj narod protiv kojeg je vođen vođen rat barakallahu fik tafadala šeha al-basir alhamdulillah آه، يعني نحن نضرب آه، مثلا آه، حديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاهد مشركي قريش صلح الحديبية أبو بصير ومن معه كانوا خارج هذا الصلح لأن قريش اشترطت أن من يأتي منهم مسلما للمدينة يردوه إلى قريش فأبو بصير ومن معه ممن أسلموا حتى لا يسلموا إلى قريش لم يلتجوا إلى المدينة هي في قصة طويلة لكن أنا هنا آتيكم من نهاية من من يعني من نهاية الحدث و و شيخ ناقص هذا ناقص الدنيا الترجمة عليكم آه، تو صلح الحديبية إذا فوزنا ذاك أوغورنا حديبي وكويس وكويس مسلمان سكوتي أوغور سا Kurejšijama. Postala je skupina muslimana koje je predvodio Asha po imenu Ebu Basir radi Allah koji ova priča kaže šejh je poduža ja vam spominjem samo zadnji dio ove priče zato što je u njoj nalazi dokaz a inače priča je poduža i vjerovatno da je braći poznat sa ova priča poznat slučaj Ebu Basira dakle Ebu Basir je se odvojio i zatim nakon toga njemu su se pridruživali njemu su se pripajali ostali muslimani iz Mekke koji nisu dakle bili u stanju da učine hidžu Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme jer je u ugovoru kojeg je Allah poslaniku Stani se nam je potpisao sa Kurešom, čijama stajalo i ocijeli poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam dužan kada je stakina. Ebu Vasil se dakle odvojio i dati obal dakle, obali mora i eh, eh, eh, tu je sa muzmanima koji su mu dolazili E, napadao kurejšijske napadao kurejšijske karavane poslanik sallallahu alaihi wasallam je dakle tada predstavljao muslimane bio je tako reći predsjednik jedne države ali dakle pored toga ono što je poslanik sallallahu alaihi wasallam sklopio sa kurejšijama nije se odnosilo na Ebu Basira i njegovu skupinu, zato što oni niti su bili, bili u okrilu islamske države, niti su pak bili sa, niti su bili sa Korejšijama. Tako da se, iako su dakle i oni muslimani, ali ipak njihov propis, ono što je bilo skopljeno u Hudejbiji, se nije dakle odnosilo na njih i zato im Allah poslanje sveme dakle nije a, zabranio niko, niti ih ukorio ono što su oni radili od njihovi dakle postupaka time što su napadali a, karavanu i tako dalje i tako dalje cilje dakle da šejh želi ovim da kaže da ne mora da znači da kada se da ahdu eman, taj sigurnosti ugovor jednoj određenoj skupili ili jednom čovjeku da to obuhvata i ostale koji se bore protiv muslimana. Ne. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u prijevodu značenja dakle, sura je teube, ako ti neko od mušika dođe, zatraži od tebe sigurnost, onda mu je ti pruži kako bi on čuo Allahov govor, a zatim nakon toga ga otprati do njega, e, za njega sigurno, za njega sigurno mjesto. Dakle, a, taj koji ti zatraži od tebe sigurnost, daješ mu je, ali ta sigurnost ne važi dakle za ostale ljude iz njegova naroda koji se bore protiv, koji se bore protiv, protiv muslimana. Dakle, sve ovo što je spomenuo je jeste, dakle, u tome, uh, jeste o tome da ne znači kada dajemo ahdu ta eman ili ta viza koja se daje određenim ljudima iz naroda koji se bore protiv muslimana, to ne znači da se to odnosi na tu drugu skupinu, na tu vojsku koja se bori protiv muslimane, protiv muslimana, već da taj ugovor važi isključivo za te pojedince ili za određenu skupinu ljudi koja dola, koja dolazi u muslimanskoj zemlji. Šejh dakle na kraju napominje da je o, o, o ovoj meseli napisao i zasebno djelo El Istihlal o dakle o, o halalivanju, propis dakle o halalivanja e, nevjerniški dakle i metaka i nevjerniške krvi. Šejh dakle detaljnije razjasnio ovu meselu. E, knjiga ima dakle negdje oko 200 stranica, šeh dakle rekao da onaj koga zanima može se vratiti na tu knjigu i da bi bilo dobro da se bar nešto u kratkim crtama najvažnije stvari prevedu iz te, prevedu iz te uh, knjige. نعم الحمد لله يعني أنا كما قلت المسألة المسألة كبيرة وممكن أن نتكلم عنها كثيرا و آه، يعني لكن أنا أعود وأقول أنت عليك أن تسأل الإخوان هل, هل المسألة واضحة لديهم أم لا إذا لم تكن واضحة نحن نزيد يعني أنا عندي كلام حول المسألة هذه أكثر فلكن إذا كان الإخوان قد استوعبوا المسألة والمسألة واضحة لديهم خلاص ننتهي ننتقل لمسألة ثانية لكن اسمح لي أن أضيف هذه المعلومة وال يعني كزيادة على على الجواب آه، النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يمضي عقد صلح الحديبية وهو يعني قبل أن يتم خرج على المسلمين ثلاثون شابا عليهم السلاح من مشركي قريش من مقاتلي كفار قريش فثاروا في وجوهنا أي في وجوه المسلمين يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل الصلح يعني يرتب للصلح صلح الحديبية قبل أن ينعقد دخل من المشركين ثلاثين فارسا Šejh dodatno pojašnjava meselu, navodi još jedan primjer. A to je uh, slučaj 30 konjanika koji su došli u logor Allahova poslanika sallallahu alaihi alejhi ve selleme na dan uh, na prije nego što je potpisan sulhul Hudejbije prije nego što je ugovor na Hodejbi uove i sklopljen. Došlo je dakle 30 koljanika i upalo u logor Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam je dobio protiv njih. To je da im Allah uzme njihove uh, vidove. Pa je Allah Allah žele vala usliši dobu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i ode, oduzeo njima njihov vi. Allah vanih sallallahu alaihi wa sallam je opitao kako ste došli, da li vam je iko od muslovor sigurnosti, da li vam je iko od muslimana dao ugovor, ugovor sigurnosti. Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam dakle, ovo pitanje postavio sklopen ugovor musliman su ratovali protiv Kurejšija. Što ne znači da dakle, da određenoj skupini da se određenoj skupini od njih može dati može dati dakle ugovor sigurnosti. Jer ih je poslanik sallallahu alaihi pitao da vam nije neko od muslimana dao dao ugovor. Da vam je neko od muslimana dao ugovor. Što ukazuje, ove riječi poslanika ukazuju da se može određenoj skupini naroda, određenim jedincima od njih dati taj ugovor sigurnosti pored toga što se ratuje protiv toga naroda pored toga što se ratuje protiv protiv dakle tog naroda e, normalno ovdje ovaj postupak Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem time dakle što ih je vratio nazad što ih nije pobijao što ih nije pozatvarao i tako dalje to je dakle asijasa ešerajije ili tako reći Eh, ako možemo to nazvati šerijatskom u slobodnom prijevodu šerijatska politika poslanik sallallahu alejhi ve selleme je imao pravo da ih zarobi da ih ubije ali poslanik sallallahu alejhi ve oni upali u mog muslimana a ništa tako imali nikakav ugovor sigurnosti ali ovo je dakle bio ovo je poslanik sallallahu alaihi wasallam e, smatrao najprikladnijim tada u takvom trenutku pa je i poslanik sallallahu alaihi wasallam e, tako postupio to je dakle što se tiče ove mesele a to je da se može dati određenim pojedincima iz naroda koje ratuje protiv muslimana da im se da taj ugovor sigurnosti pa da oni dođu na primjer u muslimanske zemlje e, kao na primjer turisti kao dakle radnici i tako dalje i tako dalje ali napominjem kaže šejh još jednom da ova da se ovaj moje riječi ovaj moj govor pogrešno shvati pa da ja pa da neko pripiše nakon toga šejhu kako on smatra i da su i vojske koje dolaze dakle da se bore protiv muslimana zajedno u, u, u savjetu, dakle, sa vladarima, koji, gutima otpadne od Allahove žele vala vjere, da neko ne snesvati pogrešno i prenese pogrešno kako i oni imaju kako i oni imaju status dakle oni kojima je dat ugovor kako i oni imaju status oni koji je dat koji je dat ugovor sigurnosti šeht je jednom dakle pita braću, pošto je ovo i tekako velika mesela i e, jako bitna, dakle, mesela je se za nju, dakle, veže ohalalivanje krvi i metka, draga braću, ako i koji još nešto ima da mu je ostalo nejasno po pitanju ove mesele, da dodatno, dakle, e, pita, da se dodatno pojasni mesela, prije nego što pređemo na, na drugo pitanje. Toga, ako neko ima, draga braću, vezano za ovo, neka ovdje javi napiše, ako ima nešto vezano za ovu meselu, da je nešto ostalo nejasno od ove mesele, inša Allahu ta'ala neka nam poša, postira ovdje najavi da se dodatno da se dodatno po, pojasni da se postavi pitanje šejhu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Uh, ينقض العهد uh, إذا نقضت شروطه ونقضت بنوده أي ما تم الاتفاق عليه ومن ذلك الحرب يعني مثلا من أحد الطرفين أعلن الحرب على الطرف الآخر فهذا نقد للعهد لأنه لا يمكن الأمان أن ينعقد لمحارب لأن الأمان من لوازمه أن كلا الطرفين يضعان السلاح ويقول كل منهما للآخر أنت آمن أما إن كان أحدهما أو عاد أحدهما إلى صفة المحارب أي المقاتل فقتل و فحينئذ أو علن الحرب فحينئذ هذا نقض العهد خرج من العهد هذه واحدة يعني أن يعود إلى صفة المحارب أو ينقض ما تم الاتفاق عليه يعني مثلا هذا العهد آه، والعقد آه، آه، عقد بناء على الشروط التالية فإذا اختل شرط من هذه الشروط فالعهد ينقض ويلغى فبحسب الاتفاق لكن بشكل عام بشكل عام أقول إذا انقلب أي الطرف طرفي العهد إذا انقلب أحدهما إلى صفة المحارب نقض العهد خلاص أيضا بالنسبة للمسلمين إذا آه يعني آه آه عرف مثلا هناك من يأتي إلى بلاد المسلمين يأتي للإفساد يأتي لنشر المخدرات ولل أو أو حتى شتم الحبيب صلى الله عليه وسلم من عرف عنه شتم النبي صلى الله عليه وسلم ينقض عهده لا أمانة لمن يشتم النبي صلى الله عليه وسلم أو من يعرف عنه التجسس قد يأتي لغرض التجسس هذا محارب الجاسوس أيضا محارب هذا يوقد عهده إذا عرف إذا علم بعينه الجاسوس لا أمان له من يأتي لغرض التجسس على المسلمين لكي فهذا لا أمان له لأن الجاسوس محارب وطرف فلا يعقد الأمان لمن هو ما يزال يعيش صفة المحارب فهذه كلها تعتبر من نواقض العهد سواء كان هذا يعني في أي طرف يعني يعني اتصف فيها فهذا يعني يعتبر من نواقض العهد والأمان والله تعالى أعلم Dakle, pitanje bilo, pita krane brata muslima, šta je, šta je to čime se krši ugovor? Šta je stvar koja kada se uradi, dakle, ugovor je prekršen. Odgovor je da ukoliko se jedna od dvije strane među kojima je sklopljen ugovor preobrazi i ponovo vrati u sifet u svojstvo hariba onaj koji je dakle ratni koji se bori onda nakon toga nestaje više nema tog ugovora između između ovih dvaju, dvaju strana ahdu emali, a, eman ili taj dakle sigurnosti ugovor više prestaje njegova njegova validnost toga ukoliko čovjek dakle uđe u određenu državu, dakle sa ovom uh, vizom o, kojima, o kojoj govorimo. Zatim nakon toga bude napadnut od strane pojedinca koji mu je dao dakle, taj ugovor ili od strane te države i tako dalje. To se dakle smatra kršenjem tog, kršenjem tog ugovora. Također, također isto tako ukoliko se ne ispuni neki od uslova, to je prekrše neki od uslova koji su postavljeni u ovom sigurnosnom ugru. Isto tako ako se prekrši neki od uslova koji su postavljeni u ovom ugovoru, to je to se također smatra kršenjem ugovora. To se također smatra kršenjem ugovora. Isto tako što se ti koliko daju taj sigurnosni ugovor nekom od nevjernika da dođe u njih zemlju. Ali se zatim nakon toga ustanovi da je taj gladi širenja fesada, nereda među ili je pa na primjer taj došao i psuje i vrijeđe poslanika sallallahu alaihi wasallam onda takvome nema ugovora dakle za takvog ne važi taj sigurnosni ugovor jer ga je on prekršio ovim svojim ovim svojim postupcima ako dakle dođem u muslimansku zemlju na primjer podakle E, izgovorom trgovine i, i tome sličnih stvari, ali zatim nakon toga uradi, ne, ustanovi se da je uradio neko od pomenuti stvari na koje je šeh spomenuo, da širi pesad, da širi dakle, drogu među muslimanima i tako dalje i tako dalje, onda dakle, na taj način on gubi dakle, e, gubi pravo sigurnosti, to jest prekršio je prekršvoj e, ugovor. To su dakle te situacije u kojima se e, krši taj ugovor sigurnosti koji se sklapa između između dvaju između dvaju strana السلام عليكم السلام عليكم. أنا أنا آسف يعني كنت بعيد قليلا عن الجهاز لو يعاد السؤال مرة ثانية إذا ممكن أن يعاد آه، السؤال مرة ثانية أنا آسف من أخي أبي أسامة كنت بعيدا قليلا فشغلت قليلا عن السؤال لم لم أسمع السؤال جيدا إذا ممكن أن يعاد السؤال جزاك الله خير بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله لا الجواب لا لا يعتبروا نقضا للعهد هم محارب محاربين هم محاربون للمسلمين لكنهم ليسوا محاربين له شخصيا هو الآن دخل في عهد استثنائي خاص به وبالتالي عليه pitanje je bilo da se draga brata da sam preveo pitanje na bosanskom pitanje je bilo šta ukoliko čovjek u, u državu neku nevjerničku državu sa somizom zatim nakon toga kada država napadne muslimane u nekoj dakle drugoj državi da li se to smatra kršenjem ugovora između te države i tog čovjeka koji je ušao sa tom vizom da li se to smatra kršenjem tog sigurnosnog da reći ugovora ili ne ugovor je glasio da se to ne smatra kršenje ugovora jer je ta država dala ugovor sigurnosti određenoj osobi od muslimana Ne nisu tako darali sigurnost, nisu time rekli da daju sigurnost i ostalim muslimanima. Oni su time u ratu sa ostalim muslimanima. Ali što se tiče tog pojedinca koji dolazi, dakle ima taj ugovor sigurnosti i zato, pored toga što oni ratuju sa ostalim muslimanom, muslimanima, to ne znači da je dakle prekršen taj ugovor između te države koja je dala dakle, vizu tom čovjeku i tog dakle, čovjeka, tog mana koji ulazi kod njih. Kao na primjer, kada bi navodiš ih primjer, kada bi čovjek da dakle, Afganistana e, zatražio dakle, američku vizu da uđe u Ameriku, da uđe u Ameriku. To je dakle taj ugovor koji je dakle izuzetak i on je puno važeći takav ugovor je puno važeći to normalno ne znači e, i za ostale ali što se tiče dakle tog pojedinca te ove taj ugovor je puno važeći i taj čovjek dakle dat mu je sigurnosni ugovor dat mu je dakle sigurnosni ugovor i on važi između njega i te države što ne važi dakle za ostale koji su dakle po muslimanskim zemljama dakle okupatori i tako dalje i tako dalje. To je dakle što se tiče ovog pitanja, dakle pitanje dakle draga braćo i kako važno i kako bitno, zato što se za pitanje vežu neke određene stvari, druge stvari, a to je dakle ulaženje u vjerničke zemlje i postupak dakle određenih ljudi koji ulaze u te takve zemlje, zatim dakle čine određene stvari uh, u tim dakle zemljama koje, u koje ulaze sa dom podakle dakle, izgovorom da je ugovor prekršen i tako dalje i tako dalje. Zato da kova mesela i te kako jako i te kako ja, jako bitna. Ako neko ima nešto vezano za nju, šek ima dakle da kada dovrši još uvijek kršio ovaj uh, ugovor, uh, ovaj odgovor. Pa, to je upravo bilo da dakle kahi Bedrudin, to je upravo bio sada ugovor, u, odgovor. Dakle, ugovor nije prekršen, jer su oni njemu, dakle, dali ugovor sigurnosti. Ugovor je sklopljen između njega i te države. I ne tiče se, dakle, od ostali muslimana. Ali muslimani, ta država je u ratu protiv, da, protiv njih. Ali što se tiče tog pojedinca kojim je dat ugovor, to je dakle između njega i između te države. Tako da ugovor nije prekršen time što ta država što se bori protiv muslimana i što se bori protiv islama, jer je ovo ugovor koji je, tako reći, izuzetak daje se e, određenim osobama koje traže dakle, da ulaze u tu određenu državu, nevjerničku državu. Zaboravio sam da spomenem šejh napomene iz šeheh je spomenakle e, neki od nevjernika došli u muslimansku zemlju da pretpostavimo da postoji Darul Islam islamska država ako bi oni dakle došli u islamsku zemlju sa ovim ugovorom sigurnosti to ne znači dakle da je sigurnost data i ostalima protiv koji se muslimane protiv koji se muslimani bore dakle dolazi grupa nevjernika dolazi grupa nevjernika iz zemlje sa kojom muslimani ratuju oni dolaze radi neki stvari, dakle zaradi trgovine, radi znanja i td. na primjer i tako dalje i tako dalje. Ako njima ta islamska zemlja da e, sigurnosni ugovor, to ne znači da se odnosi na ostale, to ne znači da se odnosi na ostale. Ako vrijeđa, dakle, brate Ado, možda nisi, dakle, već bio e, tu, ovaj odgovor je prethodio, dakle, spomenuo, ukoliko to uradi, onda tako, takav je prekršio ugovor, nakon toga, dakle, nema njemu ugovora, njegova krv više nakon toga nije sačuvana njegova krv nije sačuvana. Ako dođe, ali kažem, napominjem, a napominjem dakle da ukoliko čeh ovo spomenu ono što je prethodilo, ako dođe takav u muslimansku zemlju, pa dakle, pa a, vrijeđa, psuje poslanika sallallahu alaihi veleme. Ti vjerovatno ciljaš ako sada dođe u toj državi i urade ovakav i urade postupak. Alhamdulillah. يعني هذه المداخلة سأجيب عنها إن شاء الله هذه المداخلة سأجيب عنها لكن آه، بعد أن ينتهي الجواب عن السؤال السابق آه، نحن لنقف على آه، تلاوة الآية الكريمة رقمها 72 من سورة الأنفال الآية 72 من سورة الأنفال نقف على معاني هذه الآية الكريمة وماذا قال فيها أهل العلم لأنها توضح لنا يعني الجانب الأهم من من آه، آه، آه، من الجواب عن عن هذه المسألة قال تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من بارك الله فيك يا شيخ البصير شيخ دخل ستر آية ovaj ajet je znači, e, znači, dakle znači. govori o ovoj meseli u kojoj trenutno mi sporimo a to je dakle ajet Al-Anfal dakle skinuo ajet a ja spomnim dakle privo značenja ajeta gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže a onima koji vjeruju a koji se nisu dakle iselili koji su učinili hijžu vi ne možete sve dok se ne isa, isele zaštitnici biti dakle niste im dužni pružiti pomoć. A ako vas zamole da im u vjeri pomognete, da zatražne kod vas da im pomognete u vjeri, onda ste im dužni u pomoć priteći. Ako zatim nakon toga da ko ljude, ovi ljudi bore ova skupa muslimana koja nije učinila hijžu, ostali muslimanima koji se nalaze dakle, u islamskoj zemlji. Ako zatim nakon toga od muslimana zatraže pomoć u vjeri, zato su muslimani, zato što se uh, dakle, što, su, što su ovi upali u rat protiv određene skupine nevjernika, onda kaže Allah subhanahu wa e, dužni ste im u pomoć priteći protiv naroda, sa kim o nenapadanju zaključen ugovor imate. Allah dobro zna ono što vi ono što vi uh, radi ovdje Hanamu tada izuzima dakle kaže dužni ste im pomoć priteći osim illa kaže Allah subhanahu tada illa ta'ala qan bejnekum o bejnehum nita osim kada se radi o narodu sa kojima se ugovor šta ovo znači ova skupina znači, muslimana koja nije činila hidžu, poziva druge muslimane, koji su u muslima u slavoj zemlji, da ih pomognu protiv nevjernika, u borbi protiv nevjernika. Ali je problem u čemu? Problem je u tem u tome, muslimani koji se nalaze u islamskoj zemlji, imaju ugovor sa ovom skupinom nevjernika koji se bore protiv ove, ove skupine muslimana koja nije učinila hidžu. U takvoj situaciji nije dozvoljno muslimanima u islamskoj zemlji da pomognu ove muslimane Zbog čega? Zato što imaju ugovor, dakle o nenapadanju, sigurnosni ugovor za, sa ovom skupinom nevjernika. I nije im dozvoljeno da pomažu ovu skupinu muslimana protiv ovih nevjernika sa kojima imaju ugovor, sve dok im dakle ne pojasne ne prekinu taj dakle, ugovor, pojasne im da ugovor između njih i tih nevjernika da je završen, da je istekao i tako dalje, pa da im zatim nakon toga priteknu, priteknu to u pomoć. A prije toga, dakle, nije im dozvoljeno da im priteknu pomoć upravo zbog, zbog čega zbog tog ugovora koja postoji, koji postoji između koji postoji između između njih. E, šeći, dakle, da, da, da, da još citiram, Ibn Kathira, rahime Allahu ta'ala, tefsir, dakle, Ibn Kathira ovog ajta, tefsir ovog ajta kojeg je, kojeg je spomenuo. Tafadal, šeha Basir. لنقف على كلام ابن كثير قال ابن كثير في التفسير وقوله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر يقول تعالى وإن استنصروكم أي هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا في قتال ديني على عدو لهم فانصروهم فإنه واجب عليكم نصرهم لأنهم إخوانكم في الدين فانصروهم فإنه واجب عليكم نصرهم لأنهم إخوانكم في الدين إلا أداة استثناء إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار بينكم وبينهم ميثاق أي مهادنة إلى مدة فلا تخفروا ذمتكم أي لا تنقضوا ذمتكم ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم أي عهودكم ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه هذا مروي عن ابن عباس انتهى كلام ابن كثير أرجو أن تترجمه إن استطعت يا آه، أبا أسامة وجزاك الله خير تفضل هناك كلام آخر للشافعي سأقرأه عليكم أيضا تفضل جزاك الله خير Dakle, šeće, draga braćo, spomenuo govor Ibn Kesira ili pak tefsir e, Ibn Kesira, rahime Allahu ta'ala, o pitanju ovog ajeta kojeg smo malo prije spomenuli. Pa knu Kethir, rahimahullahu ta'ala, ako vas, o, o, ako vas ova skupina, dakle od Beduina, koji nisu učinili hižu vama, ako vam oni zatraže od vas pomoć u vjeri, u vjerskoj borbi. Ako, dakle, ako vas od vas moć, zato što između njih i nekog drugog nevjerničkog naroda postoji borba, postoji rat, pa od vas zatraže pomoć, onda ste dužni da im priteknete u pomoć, zato što su oni vama vaša braća u vjeri. Zato što su oni vama vaša, vaša braća u vjeri. Osim, dakle, Allah subhanahu wa ta'ala, ila spominje ovdje ovdje česticu, ila predstavlja izuzetak. Dakle, osim, ako radi o narodu s kojim imate sklopljene ugovore. Ako imate sklopljene ugovore, onda nemojte kršiti vaše ugovore, nemojte kršiti dato obećanje koje ste dali, sklopili ste dakle ugovor do određenog vremena, onda ga smijete dakle, kršiti time što ćete priteknuti ovim ljudima u pomoć protiv nevjernika s kojima imate, s kojima imate ugovor. I ovo dakle, što je spomenuo, kaže Ibn Kesir da se ovo prenosi od Ibn Abbasa radijallahu anhu, postoje dakle i govor imama Šafije, rahimu Allahu ta'ala, koje će dakle šejh inša Allahu ta'ala također, također spomenuti. نعم تفضل يا شيخ البصير كذلك كذلك هناك كلام هام للشافعي رحمه الله ورضي الله عنه يقول الشافعي في كتابه الأم كتاب الأم المجلد الرابع صفحة 293 وثلاثمائة وتسعون الشافعي في كتاب الأم الصفحة المجلد الرابع الصفحة 293 يقول وإن دخل جماعة من المسلمين جماعة من المسلمين دار الحرب بأمان جماعة من المسلمين دخلوا دار حرب بأمان استثنائي خاص بهم فسب أهل الحرب قوما من المسلمين لم يكن قوما من المسلمين آخرين فسب أهل الحرب قوما من المسلمين لم يكن للمستأمنين هنا يقول الشافعي لم يكن للمستأمنين قتال أهل الحرب عنهم أي عن الذين سبوا من المسلمين لم يكن للمستأمنين قتال أهل الحرب عنهم حتى ينبذوا إليهم أي ينبذوا إليهم عهدهم فيخرج من سلطانهم حينئذ يدافع عن سبايا المسلمين وعن أسر المسلمين وعن آه، حرمات المسلمين أما ما داموا في عهد لا يجوز لم يكن للمستأمنين أي من المسلمين قتال أهل ما نكون تشيك بسيط حفظ الله تعالى الله مدوس فكو ودبر يسبمينو يتكاكتن قبر إمام شافية رحمه الله تعالى فحذروهم ovaj Imam Šafija spominje da kod svoj knjizi El Um u tom tomu 293. stranica. Knjiga dakle El Um, četvrti tom, 293. 293. stranica. Kaže Imam Šafija rahimullahu ta'ala, ukoliko bi skupina muslimana ušla u Darul Harb, dakle nevjerničku državu protiv koje muslimani ratuju, ali uđu sa ugovorom, bude im da se da taj sigurnosti od strane te nevjerničke države protiv koje muslimani ratuju ukoliko dakle oni uđu u nevjerničku državu pa zatim nakon toga ta nevjernička država uhasi i zarobi određene muslimane dakle ne muslimane iz te skupine kojima je dat ugovor već dakle muslimane iz, iz islamske dakle države skupina e, ne, nevjernici iz dakle nevjerničke države iz, iz države protiv koje ratuju muslimani uhe i zarobe određen broj određen broj muslimana onda ovi muslimani koji se nalaze kod njih, kojima je dat ugovor sigurnosti, ne smiju dakle da napadaju, da se bore protiv ovih nevjernika radi oslobođenja njihove braće. Ne smeju to učiniti sve dok dakle ne izađu iz oka njihove vlasti, pa da zatim nakon toga da im dakle da se e, završi taj e, ugovor o, o sigurnosti koji im je dakle dat, da istekne, da izađu iz njihove vlasti, a zatim nakon toga dakle mogu da rare na oslobađanju tih muslimana koji su zarobljeni. Ali dok se nalaze, dakle, u toku tog ugovora sigurnosti, nije im dužno, ni, ni, e, ne, smiju da se bore protiv, protiv, tih, protiv tih nevjernika, protiv te države, protiv je dala ugovor zbog toga što su zarobili određen broj muslimana. To je, dakle, ta ova mesela, kaže šej, draga braća, koja je, dakle, ja bitna i u kojoj je, tako reći, E, šerijat jako bazljiv jako jako strog i zato kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme neće jedna skupina kršiti dakle ugovor kršiti obećanja kršiti ugovore a da Allah subhanahu wa taala neće dati pa da njima zavlada neprijatelj pa da njima zavlada zavlada neprijatelj i zato je dakle ova mesela i te kako jako bitna i šerijat strog kada je u pitanju ova mesela kršenja dakle ugovora bez obzira o tome se radi da je druga dakle strana suprotna strana nevjeriška nam نعم يا شيخ tafadal hel unake هناك تتمة الجواب الحمد لله أما فيما يتعلق في السؤال الآخر أن المسلم الذي يأتي إلى دولة يعني يشتم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل هنا عليه أن يخرج من سلطانهم ينبذ إليهم عهدهم لا يبقى في سلطانهم يغدر بهم آه، ينتهك حرماتهم يقول لأنهم أتوا بناقض هم محاربون أنت أتيت بعهد آه، استثنائي فالأمر بالنسبة لك آه، إن كان يعني إقامتك لا توجد لها ضرورة لا توجد فتخرج تخرج من سلطانهم وتصبح في حل أما وأنت في سلطانهم بعد أن أعطوك الأمان ودخلت بأمان منهم لا يجوز لك أن تغدر بهم تخرج من سلطانهم ثم تقاتلهم إن شئت أما ما دمت في سلطانهم ودولتهم لا يجوز لك أن تغدر بهم أو أن تنتهك حرماتهم في شيء فإن وجد ما يمنع من إقامتك تخرج Šejh je dakle odgovorio na preostali dio pitanja, dakle još jednu zadnju meselu, a to je brat koji je dakle gore postavio pitanje šta ako musliman uđe u nevjerničku državu i zatim ta nevjernička država prijeđa poslanika sallallahu alaihi wasallam. Eh, u takvom slučaju da ugovor ne dakle prekršen ali je obaveza muslimanu da napusti dakle takvu zemlju ako nema dakle daruru borav po takvoj zemlji, ako se ne radi o nekoj do ovaj nuždi, da napusti tu zemlju, da im odbate taj ugovor koji mu je dat, a zatim nakon toga kad izađe iz njihove vlasti, pretpostavka da je takav da kruštanju da se bori protiv njih, ima pravo da da se bori protiv njih, ali dogod se nalazi u okrilu njihove dakle, vlasti, u njihovoj državi, nije mu dozvoljeno nije mu dozvoljeno da se bori dakle, protiv njih ili pak da pronevjeri to što mu je obećanje, e, taj e, e, sigurnosni ugovor koji mu je da. Već je dakle dužan da napusti tu državu, ako nema dakle već neke da rure da boravi u njoj, a da zatim nakon toga, ako je u stanju ili pak želi da se bore protiv te države, protiv te zemlje, onda već nakon toga ima, ima, ovaj, ima, ima pravo. sa ovim pitanjem, dakle ovdje, inša Allahu ta'ala, uz e, Allahovu pomoć, dakle završavamo večerašnje druženje, šeke dakle tražio e, da se ovaj udali i traži da ovu kahvu za, za, za kraj, dakle ovaj brat je ramio koji mu je post, dao kahvu, tražio kahve za, za ovaj selame, za, za, koja je da se, da se, da se ovaj posela, da se isprati gost e, i će i dakle imaš nešto druga pa ću još njemu prepustiti. تفضل يا شيخ ابو بصير. جزاكم الله خير. السلام عليكم. نحن كما يعني ذكرنا مرارا ان شاء الله يكون لقاء يتكرر هذا اللقاء بين الفينة والأخرى كل أسبوع كل عشرة أيام إن شاء الله نحن نقوم بزيارتكم ونتفقد الأحوال ننظر هل هناك من مسائل هل كذا آه، فأنا أعلم أن هناك مسائل أخرى لكن هذا الذي سمح به الوقت الآن آه، إن شاء الله تتكرر الزيارة ونسمع منكم آه، مرة ثانية وثالثة بمشيئة الله تعالى استودعكم الله وأشكر أخي آه، آه، الذي يحمل الأرقام التالية واحد ثلاثة صفر أربعة تسعة خمسة ون ثري زيرو فور ناين فايف على القهوة هذه قهوة مع السلامة فيبدو ما في إلا واحد أعطاني قهوة مع السلامة شو القصة طيب خير إن شاء الله أنا ما بدي أخذ القهوة وروح معي أخذها معي طيب أنا أستودعكم الله آه، الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جزاكم الله خير Dakle, šeik se, dakle, draga braća, na poselamio, vidim da se već i udalio iz sobe. E, inša Allahu ta'ala, uz subhanahu ta'ala pomoć, šeik je rekao da će se ovo naše druženje sa njim nastaviti, inša Allahu ta'ala. Hajden, večera smo, dakle, ušli u... <laughs> jest i tekako bitno meselo, ona je, dakle, uzela e, dosta vremena dok se opet i u kraćim crtima, dok su se pojasnile neke stvari, tražimo halala, dakle, od preostale braće, zaista je došlo opet ovaj e, dosta pitanja a odgovorili smo tek dakle na, na, na čini mi se tri, četiri pitanja najviše s obda se radi o ovaj o meseli koja je zahtjevala da se malo podrobnije pojasni i dakle malo više govorio o ovoj uh, meseli mesela koji je kako jako bitna braćo je rekao smo veže se za pohalalivanje i metka i krvi uh, nevjernika veže se zato da onaj ko dakle ove nevjerničke zemlje sa tom vizom da mu nakon toga nije dakle dozvoljeno da krade od njihova imetka, da ih vara, da ih obmanjuje i tako dalje i tako dalje. Jer se sve to dakle veže za ovaj za ovaj ahdu, eman, za ovaj sigurnosti ugovor, tako da alali tako smo dakle malo udužili po pitanju ove mesele, ali e, većina možda i vas koji ste ovdje ste e, tim dakle nevjerničkim zemljama sa tim vizama, pa se nadam inša Allahu tada da se ovaj okoristili od onoga što je šeh večera spomenuo i o čemu smo ovaj o čemu smo govorili, to jest o čemu je šejh govorio, a mi samo prevodili. Allah subhanahu wa ta'ala molim da vas i nagradi, tražim još jednom da dakle halala od braće koja su poslala pitanja, a zbog dakle vremena, kratkoće vremena nismo bili u stanju da sva ta pitanja postavimo šejhu. Inshallahutaala ta pitanja će ostavlja, ostati sačuvana kod nas. svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. www.pautalk.com doba put vjernika. Posjetite nas na www.stazomislama.com. Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Jelešanu uzvišene riječi. Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Jelešanu uzvišene riječi. Soba Put vjernika vam nudi široki izbor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog ummeta. Ma ما في المقابل ذي عقل وذي adabi من راحة فدع الأوطان واغتربي سفر تجدع وطن عمن تفارق